Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Al-ayah sadaqallahul azim. Panjenenganipun para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para bapak-bapak saha para ibu-ibu ingkang tansah kula hormati. Khususipun panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para pinisepuh saha para sesepuh. Khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Daimul Ihsan Panjenanipun Bapak Kyai Haji Ali Yudin Panjenanipun Bapak Haji Nasir Mabruri Soho Kang Mas Kulo Panjenanipun Bapak Haji Ahmad Holid Ingkang Tansah Kulo Hormati Soho Panjenanipun Bapak RW Soho Poro Takmir Masjid Al-Karomah khususipun panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Hartanto. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan hidayah sarta inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten ing dalu menika kita saget, Nga ngawontenaken saha ngrawuhi majelis khatmil Quran ingkang dipun wontenaken dening para takmir Masjid Al Karomah beserta jamaahipun Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya sami rawuh wonten ing majelis khatmil Quran menika saged dadosaken wasilah kula lan panjenengan sedaya mangke kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing dalu menika kula ingkang kedahuan matur sepados ngaturaken sekedhik berkawis-berkawis ingkang wonten gegayutanipun kalian Al-Qur'anul Karim. Inggih kula secara pribadi nderek bingah. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing Masjid Al-Karomah menika dipun wontenaken semaan Al-Qur'an. Ingkang dipun wontenaken dening para jamaah Masjid Al-Karomah pendak seminggu sepisan. iya. Alhamdulillah menikah minongko khatamanipun. Pilih Al-Qur'an wonten ing setunggalipun hadis menikah dipun akan. Inna hadhil ulu, tasda'u kama yasda'ul hadid. Sewu kawan atus tahun kepengker menikah. Kanjeng Nabi sampun nate paring dawuh. Sak temene atine para menungso. Manahipun menungso termasuk manah kula lan panjenengan sedaya. Sampun Pak Artanto, mboten sampun. Sampun. Hmm. <laughs> <laughs> kesane mengke kula niku kan apa termasuk manah kula lan panjenengan sedaya menika sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi sak temene atine menungso ki mau isoh neyengen Inna hadhil qulub tasda. Kama yasdaul hadid. Kaya dene nayenging wesi. Wesi niku menawi nayeng mengakibatkan kekuatannya berkurang. Menawi wesi kalau wau menika menanggung beban, menawi nayengen pun menikah saya dangu saya dangu kok pun boten dipun menikah menika akhiripun wesi kalau wau menikah kropos menawi sampun kropos pun ical akhiripun ambruk apa yang ada di atasnya itu akan jatuh semantan ugi manah kula lan panjenengan sedaya manah menika merupakan kekuatan bagi seorang seseorang pucuk rambut tekan jempolan sikil niki sing paling kuat ati yen atine ki kuat kuwi kabeh kuat ning yen atine wis ra kuat niki ngangkat tangan pun boten kuat mripat wis iso dinggo kedap-kedip kuping wis resah dienggo ngrungokke pramila piyantun menika sing penting atine ati niku menawi sehat niku pucuk rambut dumugi jempolan sikil sehat hmm. terus pramila tiang jawi niku menawi enten masalah niku sing didemok dodo dodo niku nggo nati ya Allah sabar, sabar. buat nenten tiang muni sabar kalau sudah sabar sabar sabar sabar sabar tiang niku menawi sampun asring kulaturakan dalam minggu menikah tentang pengawasan-pengawasan ingkang penting niku rinan napsi sugih atine ini Mboten sugih napa-napane. Ning wong ki mau yen wis genah, wis iso sugih atine. Niku masyaallah nyenengke kok. Jembar atine. Tiang niku menawi sampun saged jembar atine. Niku barang-barang sing ciut dadi jembar. Omah ciut ning yen atine jembar. Omahe dadi ciut. <laughs> Sinten sing sandang jembar niku sinten? Omae ciot, ning yen atine jembar kuwi dadi ciot. Ning ati ki marem. Ati marem. Mula wong sing sugih atine niku khairun dunya wal akhirah niku teng mriku niku kebahagiaan dunia dan akhirat niku lep pertama kali yen sugih atine. Mula kerep kula nyanyekke nika ora apa-apa nika. Mejite ilek. <laughs> niku. Niku tiyang niku yen pun dalam suasana situasi kondisi teng pundi mawon isoh muni rapopo niku penak. Nggih. nelan orang duwe duit orang duwe omah orang duwe bojo <laughs> tiyang niku yen pun ngoten niku penak omahe bocor Lah wong masjid cilik kok iyik. <laughs> Ora apa-apa. Sing penting niku niku atine jembar. Bantuane ora midhuk-midhuk, ora apa-apa. Ngono kok iyik. Pun iki daleme Gusti Allah kok. Tiang niku yen bantu omahe wong, wong sing di niku mesti bales bantu, itu Mesti. Kulo Resik-resik omai Pak Hartanto. Saya punya keyakinan bahwa pada suatu saat Pak Hartanto nyaponi latar kulo. Enggak apa enggak? Enggak. Umpam ini pun semantan nih Pak Hartanto. Lajeng kulo niku nyekel sapu, omai tak resiki. Niki Pak Hartanto, ya Allah. Gus Karim. Resik-resik nyaponi omahku. Oh, titenono. So, benin omai dul karim reget bakal tak resiki nopo meneh kulolan panjinan sedaya memakmurkan dalemipun Allah Boten perlu ciut atine ora perlu ya Jadi, monggo kula lan panjenengan sedaya masjid cilik niku malah kerep kebak yakin karo kebah kula niku dereng nate selawase urip pun petang puluh songo niki teng masjid gede kok zuhuran kebak urung tahu omae boto pun pengajian udan ora sang Rasulullah. Eh, ya terus monggo lah kula lan panjenengan sedaya sing penting niku sugiing ati. Ati niku yang sugih, ati niku yang jembar, niku pinek dalam suasana situasi kondisi ingkang kados pundi kemawon penak. Apa-apa mudah, nih yang ati jembar. Kurang masalah kok. Asring kula aturaken kok apel larang mangan talok. tiang yang kerso mangan talok niate apel niku rasane talok wow, keliru melih tok kok tesih ngantuk nggih dadi mangan apel niate eh, mangan talok niate apel kuwi rasane talok ning atine seneng beda wong sing kerep mangan apel ning atine ora nrimo mbok sekilo kok kuwi rasane talok sakniki rak nembe usum wong-wong sing ora nrimo pandum niku rak nembe usum tak niki wis dhe omah siji kepengin limo pengen limo terus teng telecek omah niku terus teng telecek niku omahe ora kaya ingah-ingih ngeten iki boten Omah kok ingah-ingih. Omahe wong-wong sing niku, wong sing sing atine niku ora nrimo niku omahe istana-istana ben kota enten terus dikeki ati ngrogo rempelo niku marine yang dikeki seragam KPK usane nembiran Lain awak dhewe ini nrimo pandum wong nrimo pandum iku lepet kok omahe bocor iso turu. orang duwe kasur lendet-lendet ler. Pengajian <laughs> ler. Lho enten apa mboten wong pengajian turu niku? Enten sing lendet-lendet selonjor niku ora memang panjenengan. Niku wong nrimo pandum penak ngeten niku. Ning yen beda wong sing seneng gresula. Lah uang gresula niku Wong Gresula niku sampun dipun sindir dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun kepengker. Napa? Kuwi berarti atine neyengen. Yen ati ki neyeng kok orang ndang diresiki, itu pucuk rambut tekan jempolan sikil kekuatannya menurun, menurun, menurun, menurun, menurun. Sebagaimana kamalnya sudah ul hadid, sebagaimana anggenipun wesi niku berkarat. Sewu kawangatus tahun kepengker para sahabat mireng Kanjeng Nabi ngendika mekaten menika. Sami matur dateng Kanjeng Nabi, "Fama jala uha ya Rasulullah." Fama jala uha ya Rasulullah menawin ati niku saged neyengen. Niku lajeng amrelipun menopo. Menawin besi niku neyeng, kula tumbas keteng tunggal murah. Amrel 500 rupiah, kula amrel saged ical. Neyeng ati neyeng. Niku sing malak ke isok nicali amrel. Nopo e, neyengipun ati niku nopo. Inilah Al-Karomah menjawab. Mengapa Masjid Karomah itu mengadakan semaan Quran? Mungkin ini menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kulolan Panjenas Doyo. Ternyata pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah fakola tilawatul Quran. Sing iso ngilangi neyenge ati wi ora onok kejabo mung maca tilawatul Quran wa zikrul maut lan kelingan mati alhamdulillah kene iki tilas kuburan iki alhamdulillah <laughs> pas pas pas tenan dadi wong nang kene kok celelekan wi ora kelingan mati padahal kelingan mati niku ngibadah ingkang ageng wong yang kelingan mati insyaallah ora sembrono kok uripe tur awake dhewe iki calon calon mati khususnya sing sepuh sepuh Hayen kula niku tasih dangu insyaallah tasih dangu. Sing sepuh-sepuh niku lho leleh niku ya Allah. Ning mboten wong jeneng mati niku ora pandang bulu. Ora pandang bulu enom mati pantes. Wong bayi mati niku pantes banget. Napa melih sepuh? Ngeten nggih maksudipun niku napa melih sepuh. Wetes kula lan panjenengan sedaya. Alhamdulillah maca Quran, maca Quran pun. Tiang niku menawi sampun sregep maca Quran, atine semeleh. Pramila Allah paling dawuh, ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. He para menungsa sing urip nang alam donya, Wes nekani yang awakmu kabeh wes teko yang awakmu kabeh apa sing wes teko mau izotum mirrabbikum nasehat-nasehat pitutur-pitutur sengko pangeranmu menapa kalau dipun was, wastani mauizatum mirrabbikum niku boten wonten sanes Al-Qur'anul Karim Al-Quran itu merupakan mau'izoh. Nasehat-nasehat saking Allah subhanahu wa ta'ala ingkang dipun paringaken dumateng kula lampan jenas doyo. Pramilo kanti wontenipun semaan Quran menika kula lan panjenengan sedaya kaya-kaya lagi disoki nasihat karo Gusti Allah. ati kula lan panjenengan sedaya kaya-kaya disa inasehat. Hati yang kering, tanah yang kering, kalau ketekanan udan, mongko lemah sing garing ki mau paribasa tanduran bakal tukul. Semanten ugi ati, ati sing wis garing niku yang dikei udan, udan niku nopo mau izoh menikah. Niku ati nipun jadi urip kalau hati itu sudah hidup tangan bergerak positif, mata melihat positif, pengrungu mirengaken sing positif, lesan ngendikan ingkang positif, suku melangkah ke tempat-tempat ingkang positif. Niki uwahipun. Pramila monggo. Semaan-semaan Al-Qur'an, mahas Al-Qur'anul Karim menika dipun tingkataken. Saksampunipun hataman menikah monggo dipun lajengaken niat ngawontenaken semaan Quran ngantos dumugi akhir hayat kulolan panjenengan sedaya. Insyaallah menawi mekaten kulolan panjenengan sedaya mangke badhe nampi pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dados Al-Qur'an minangka mau'izah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kulolan panjenengan sedoyo. Niku mau idoh. Dados menawi kulolan panjenengan sedoyo meniko kepengin memperbaiki jiwa, memperbaiki manah, memperbaiki rohani. Wong menungso meniko terdiri dari dua hal, jasmani kalian rohani. Kalih-kalihipun kedah dipun reksa. Yeah. jasmani ini pun gih dipun reksa rohani ini pun ugi kedah dipun reksa menawi jasmani menikah cara ini pun cara ini pun ngerksa gih vitamin vitamin menikah vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D vitamin E apa malah mau dugi E kalau dari nate kurungok vitamin Z vitamin G Ya. Lah vitamin-vitamin menika dipun dipun menapa dipun dipun istilahipun dados kermenan kula lan panjenengan sedaya empat sehat lima sempurna. Niku kula lan panjenengan sedaya dalam rangka membina jasmani kula lan panjenengan sedaya esok-esok melampah-melampah olahraga, gerak, pokean gerak. Niku naminipun pun dalam rangka jasmani ini, Tetapi orang-orang yang semacam itu ya kudu golek vitamin-vitamin agomo, Vitamin-vitamin rohani itulah yang harus kita cari juga untuk mengimbangi. Vitamin A mungkin yasinan. Vitamin B mungkin tahlil. Vitamin C solawatan. Vitamin D semaan awake dhewe niki diparingi kalian para kiai-kiai majelis-majelis ingkang begitu komplit. Itu merupakan vitamin-vitamin. Lah yen ngono ki mau ora etuk, awake dhewe golek vitamin apa? Ning yen dinyek ya ora apa-apa. Lho lah ngeten ta. Wong atine nrimo. Tahlilan bid'ah. Sing jawab kok sithik men. Nggih rapopo wong langgar cilek Tahlilan bit'ah Niku yen ana wong sing ngelok-ngelokke ngono kuwi mau sawet dhewe jawabe ora apa-apa mawon pun tawe. Kowe wegah. Kowe ngenyek. Kowe ora teko. aku suwarga kowe nerakake kula aku suwarga kowe ngenten niku nek aja banter-banter bab niki wae banter-banter Jadi awake dhewe niki pun diparingi karen para kiai-kiai para ulama-ulama. Mengapa to ulama-ulama para kiai-kiai damel majlis iki, majlis iki yasinan to kono waqi aam dariatan terus napa melih selawatan selawatane kono nariahan kono berjanjian kono simtudurur kono dibak kono burdah mengapa kok semacam itu itu semua merupakan vitamin-vitamin iki wow. vitamin A, vitamin B, vitamin C, poso senen Kemis, salat duha, tahajud, maca Quran. Niku merupakan vitamin-vitamin yang awake dhewe iki mung dikerep diparingi vitamin-vitamin semacam itu jasmanine sehat, rohanine pun ugi sehat. Semeleh atine. Akhirnya atine ora neyeng, weruh kahanan yang apa wae ora kagetan. beda wong sing rohanine kropos kuwi perlu apa-apa kaget. Wong kaget niku bahasa Jermane jundil. <laughs> wong kerep jundil. Iki kaget, iki kaget. <laughs> Kula pun nate dados tiyang jundil. Jundil niku teng kamus mboten enten sing enten ya mong-mong salah tok jundil. Kula nu wis tau dadi wong kagetan. Dadi weruh barang sing gumun kene gumun. Lah sinten sing mboten gumun? Asring kula aturaken teng pengajian. Kula nu ajeng teng Yogya. Dugi Klaten. Bis niku kursine dua-dua. Enten jejer jejeri kula. Cewek wonten. Nggih cewek ning sepuh. Mboten piyantun piyantun jaler. Terus jejeri kula ngeten terus kula persilake kula nglumpati kula terus jejer mriki. Bareng ngeten niku kula mati terus. Terus kula rada ngantuk-ngantuk ngeten Terus ngelilir niku dek niku posisine niku utek-utek upil. Lah waktu utek-utek niku niku kula masyaallah biji semanten iki mlebu kelihatan niku lho. Jangan tekan kok niki. Apa ora Sing lara malah atiku lara ngoten. Ya Allah, ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Neng bareng dicopot niku ternyata bujel. Jadi dirijine iki mung semene iki. Oh. Ya Allah. dadi wong ki aja sok kagetan. Wong ki wang sinawang, istilahipun wang sinawang wong niku. Nggih. Niku yen atine ora sehat, yo jondilan ngoten niku Kagetan wong titik kaget, titik kaget gumun. Jadi awak edw ini ki kalau mendekati kalian poro kiai kiai terus sedak teng masjid sedak semaan Quran niku awak edw ini ku semeleh uripe ora ora kagetan. Lumayan pernah teh ini ini kerap kalau pengajian teng pundi pundi seorang ribo pandum buang. Ini. Lan kok nate delok ke bojoku lho. Mas mbok sampean niku kaya wong lanang umum to, Mas. Lah kula rak merempeng kok dilokke ngoten niku. Lah aku sing ra umum ki apa to, Dik? Mbok iki pupung anake enem ngumpuk ngeten iki mbok dijak teng Grand Mall. Ngoten. Akhiripun, ayo monggo monggo monggo. Pupung kula pas mboten enten kegiatan, terus kula jak teng Grenmor. Kula nggih sarungan baju koko kopiah ngeten. Munggah midul, munggah. Duh, munggah midul. Bojo ngomong merengut terus. Mbok sing ngomong to Mas, Mas. Lah umum piye nek kowe kondene kok ngejak nang Grenmor? Wis tak jakno kok piye to? wis wis kula kula cak mubeng-mubeng ngaten niku mbok sing umum to Mas umum piye kurang apa kae lho Mas niku lho wonten tiang jaler kalian sing wedok ngerangkul nganti oh ya Allah kok kepengin tak rangkul <laughs> kandhani dek wong ki wong sinawang aku sprene ki duwe keyakinan dek wong lanang karo wong wedok kok nyang grand mall nyang luwes nyang nyang diwe sing blonjo tempat blonjo yen ana wong wedok kok dikanti sing lanang kuwi 99% sing lanang ki lho kok saged kangen diculke pi bronjo sing wedok pi bronjo lah saiki mu aku tak takon sliramu diajeng <laughs> nggih kula nyelok diajeng kok jenengane wong nggih enten apa to aku tak takon dik kowe pilih tak culke apa tak kanthi dipun mangcul ke <laughs> kaya pitik memeti Masya Allah terus kula tengok-tengok delok napa time zone nika sah cilik-cilik sing do stres-stres nika ketak ketak mung kula sawang let setengah jam bojo kula teko nggawa notah 3 juta Stop. wong ki wong sinawang. Mereka itu harmonis atau ekonomis. Lah niku nggih. Awake dhewe weruh cah wedok calanang wedok yen minggu esuk ngeten dika nggih goncengan <laughs> ngeten dika. Awake dhewe aja kagetan. Wah, nikmat niku stres. Wong yang ngene yang ngene kok awake dhewe kok suguhan rapopo. Kula lan panjenengan sedaya sampun pikantuk. kiwa tengenipun masyarakat mriki niku sampun pikantuk mau izah. Pendak malam jemuah mau izah. Iki menika Al-Qur'anul Karim. Ngendikanipun wonten ing sunggalipun dawuh maca Qur'an mirengaken Qur'an kuwi boten enten syarat kudu ngerti artine. Boten enten syarat. Ngerti utawa ora ngerti itu ganjaran. Sinten yang mengatakan membaca Al-Quran harus tahu artinya, oh pembodoh. Yang nganti mau Quran kudu ngerti artine. Wisangan kulo songo persen wong salah tiurasa. Ayo fatihah sinten sing ngertos artine. Tele tele. Paham utawa ora paham itu akan mendapatkan asar akan mendapatkan labet akan mendapatkan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala baik paham atau tidak nopo meleh sakit memahami bagi orang yang tidak paham buatan masalah awake dhewe engko ngenteni artine yo ngenteni jambu luwangen ngenteni linggis kemampul para rabu <laughs> suwi banget ngajine kok kepengen ngerti artine sih ini kan pembodohan banyak orang yang mengatakan wira no artine wong wira no manfaate wong ra ngerti artine apa ngajine Quran sak wis wis ngerti artine yo ngenteni linggis kemampun iso apa ora to linggis kemampul ki iso ning ngenteni beleng basa padha wae telah ketututan Israel. Yang dadak ngenteni artine sik niku Israel niku serak. Hmm, niki Dol kowe nandang ngaji tak jabut lho dol iki tangane Israel wis kiyu. Wong kula lan panjenengan sedaya dikejar waktu kok. Dikejar waktu. Awake dhewe diparingi waktu mung telu. Dia ingi saiki sesuk. Wong niku tok ora swidak tahun niku boten. Itu sebuah angka. Awake dhewe diparingi wektu mung telu. Dia ingi saiki Seso. Dia ingi wis kliwat, sesuk urung karuan urip. Berarti awake dhewe diparingi wektu mung siji saiki. Mula sing penting saiki. Dia ingi mendem, ora apa-apa. <laughs> Awak dia ingi kok. Sing penting saiki. saiki. Ndek ngi medit. Ora apa-apa sing penting saiki. Ndek ngi ora salat, ora apa-apa. Sing penting saiki. Ndek ngi ora nyemak, ora apa-apa. Sing penting saiki. Ndek ngi ora pengajian, <laughs> ora apa-apa. Sing penting saiki. Aja dikandani dul mbok pengajian ta dul. Lah wong gesang mawon mati. Lah <laughs> ngene iki. Niku gesang, gesang mati. Napa melas yang buatan kesan, rakyat tembak. Sopan sopian mati. Niku sopan. Napa oleh mas yang biayaan biayaan ya Niki, ya Allah, masya Allah. Mulawa edw ki pupul diparingi waktu saiki. Jam walu, jam songo, jam sepuluh. Jam sokolu is keliwat. Jam 10 belum karuan urip. Aku kula niku durung karuan urip jam 10. insya Allah pesih Wong sing paling bejo ki wong sing iso gunake jam 09 niki wau. Jam itu jam walu, jam songo. Jam itu wes keliwat, jam walu tinggal nyemak Quran. Jam songo ternyata awak dhewe seurep tinggal pengajian. Jam 10 kok paribasan iso diparingi Isi urep dinggo nindakke ngamal ibadah. Terus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mencari kebaikan. Iki rampung golek nek, iki rampung golek nek. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yen kowe wis rampung nindakke ngamal iki, ana liyane nek. Lho niku. Awake dhewe diparingi wektu mung sithik banget niku wau. Saiki tak Orang dia ingin, dia ingin keliwat, dia ingin, itu orang tadi dipikir. Ya. aku dia ingin, oh dia ingin kok, dia ingin itu cukup awak dewi astagfirullahaladzim ini rampung Sing penting saiki mulos tahlilan astagfirullahaladzim astagfirullahalazim astagfirullahalazim niki nak pun masjid mriki utawi kampung mriki pada suatu saat nggih dalam niki ngawontenaken tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana wong liwat. Wong Jakarta liwat mriki krungu niku. Wong 10, wong 20, wong 30, wong 50 maca la ilaha illallah banter bareng. Ki wong Jakarta liwat ki ngles dodo. Ya Allah. Baron aji. Islame eh ketok tenang. Ya Allah, kabeh maca illallah, la la illallah. Engko mulih tekan Jakarta cerita wong Jakarta, wah baron iki top tenan. Beda sewang sulipun. Wong Jakarta liwat Mangku Yuda. Sa kampung ki kabeh do nglumpuk sekat. <laughs> pojok kono karambol, pojok kono sekat, pojok kono ngene. Iki wong Jakarta, di mana Islam yang mangku yudan iki nang ndi? Kok ora ketok Islame? Umpami meneh, niki tinggi gambaran supados kula lan panjenengan so bangga bahwa Al Karomah mengadakan seman. Bangga. Ampun, ampun minder. Yeah. Umpami, kula sowan dateng dalem panjenengan maghrib-maghrib eh, aku tak nyamani Pak Artanto lah silaturahim rono kula nembe dumugi regol lawang cendelo buka lawang buka kula teng mriku niku ngertos Pak Artanto nembe maca surat yasin walaupun plegak-plegok luang plegak-plegok gih member to ompong. <laughs> Yasin wal Qur'anil Hakim. In in in nakalaminal minal mursalin. Kula ngelus dodoh, ya Allah. Terus kula rodok nginguk, rodok jerunu, buka kaji hartanto, moco. Iza waqa'atil waqi'ah Laisa li waqa'atiha Kazibab khafid Wadul rafi'ah Luweh lancar <laughs> Kulah niku ngeles dodo Ya Allah Terus kulah niku ndelok putra-putra niku Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim TABBAT yada abi lahabin wa tabat yada abi lahabin wa tabat yada <laughs> ngapalke ora rampung-rampung ning lagi ndeles Quran kula niku ya Allah omah kok nikmate ya ngono kula akhirnya mengurungkan diri mboten sia silaturahmi kula arep dodok-dodok lawang ki semua lan ganggu kula kula mulih kluyar keluyur Wis. Aku ora pantes aku ngono. Wis. Wis kapan-kapan wae lah. Ini baiti jannat itu di situ. Rumahku adalah surgaku. Let seminggu nu Pak Hartanto tengen kula. Nembe dugi latar, kula niku nembe sekat. <laughs> Kali anak kula mbarep. Motiar. terus anak kula karambol sing wah pun pendelajik niku bojo kula sinetron lagi nyemak sejarah kebahagiaannya Juve <laughs> niki Pak Hartanto ngelus dodo Iki omah kok kaya neraka ya Allah. Wong omahku adalah surgaku, ternyata omah Idul Karim baiti nari rumahku adalah nerakaku. Astagfirullah, Ini kita ini baru membuat citra di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita mencitrakan diri? Cara-cara mencitrakan semacam itu. Bagaimana kampung kita akan dinilai bagus oleh kampung lain kalau urusan agama kuat. Bagaimana rumah tangga kita akan dinilai oleh masyarakat agar supaya menjadi baiti jannati, orang-orang lain menilai rumah kita adalah bagus, mari kita menampilkan diri. maca Quran nang omah darani pamer ora apa-apa darani pamer wong saiki usume pamer lagi niki kula lan panjenengan pencitraan masjid monggo dinggih wiridan banter illallah la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi masjid itu kan hidup suasana hidup niyan wiridan mengrindi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terus imamnya menang makmume takon ngopo neh ya gak ngerti niku makmume ngenteni iki ngopo neh tak teke kok meneng kabeh ha mulai ha mulai akhirnya cah nom nom saiki durung iso wiridan beda masjid-masjid dhisik niku imam rampung langsung banter Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Peng telu Terus niki moco iki, iki, iki, iki ayat kursi Tanpa dibelak Tanpa diulang Tanpa sadar Itu jamaah itu akhirnya sedino Peng lima Apal dewe Tanpa diulang Nah ini iya, saya mau meneng-meneng nyang omah radi wulang, nyang sekolah radi wulang, masjid meneng-menengan. Arep etuk sengko ngenti, pengajian atau teko. Salah. Ngapain ya? <laughs> Yo, pesake. Jamaah kita mesake, para imam-imam masjid kudu mendidik tentang itu. Tugasnya orang imam itu, ning mulang wiridan, mulang bacaan-bacaan engkang islami dituntun moco istighfar dituntun moco salawat dituntun moco tasbih tahmid takbir lan sanes-sanesipun sehingga masjid itu akan hidup dengan suasana-suasana islami cilik rapopo sing penting makmure teng mriku terus mesti kebak kok masjid cilik ini niku nak Napa leh niki? Gene Pak Kiai Daim, Pak Kiai Yudin, Mas Nanang, ngenten sak Jawa Tengah mung siji tok. Langgar Cile Lho pinter Wes <laughs> langgar Cile Nopo problem ning kegiatane. Masya Allah, bendin tenen terus. Kuwi langgar Cile Nopo merih langgar gede. Lho niki le. Ya monggo lah dalam rangka Hataman Quran niki monggo kula ngemutahken dhateng badan kula piyambak khususipun umumipun dumateng para rawuh sedaya cintailah Al-Qur'an cintailah membaca Al-Qur'an cintailah belajar Al-Qur'an cintailah mendengarkan Al-Qur'an niku badhe nambani ati-ati kula lan panjenengan sedaya insyaallah mugi-mugi Masjid Al-Karomah beserta jamaahipun, beserta pengurusipun tansah dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala masyarakat-masyarakat setempat, masyarakat sekeliling masjid menika dipun paningi kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala khususipun Pak RW, Pak RT, dipun paringi kekiatan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kekiatan lahir lan batin sehingga masyarakat masjid sekitar menika dipun dadosaken masyarakat ingkang pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi namung mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulli asir fa inna taysir kulli asirin alaika yasir Allahumma yassirna Allahumma yassirna Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir Allahumma hasil maqasidana maqasidad dini wa dunia wal akhirah Allahumma ja'al hadzal masjida masjidan nafi'ah masjidan mubarakah bi ya arhamar rahimin bi ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil min ahlil ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa auladana min ahli dairi wa tuhyan bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim Ya Allah, mugi-mugi ingkang sami rawuh menika ya Allah panjenengan paringono panjang yuswa fil taatillah pinaringan rizki ingkang halal ingkang mubarokah pinaringan sehat wal afiyah pinaringan keturunan ingkang sholih lan sholihah pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah birahmatika ya arhamar rahimin mbok menawi wonten ingkang nembi nandang gerah mugi-mugi enggal pinaringan sehat wal afiat mbok menawi wonten ingkang nembi ngalami pepeteng ya Allah mugi-mugi enggal panjenengan enggal paring pepadang ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kirang langkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh